Šta se dešavalo s njima? Kako su oni završili svoj život na ovome svijetu i šta to Allah subhanahu wa ta'ala obećava svima nama, svima nama na drugom svijetu. Konkretno, mi se Allahom dozvolom nalazimo u komentaru zadnjih kuranskih sura. Uzeli smo komentar tih sura jer najčešće te kratke sure mi učimo i u svojim namazima. Mnogi od nas nisu u mogućnosti da se posvete aktivnije učenju svoje vjere, traženju znanja iz svoje vjere, pa ono što znaju, znaju nešto malo iz Kur'ana i Kerima na pamet, kako bi te sure mogli učiti u svojim namazima. Stoga je zgodno, lijepo, da ono što naučimo, makar to bilo malo, ali da znamo šta učimo. Ko nije u mogućnosti da nauči mnogo sura, dužih sura iz Kur'ana, već se ograničio na nekoliko kratkih sura, lijepo bi bilo da se te sure znaju i u prijevodu, da se poznaje značenje tih sura jer zasigurno nije isti namaz onoga koji zna šta uči u svome namazu i onoga koji samo uči, a srce mu je i razum, svijest daleko od onoga što uči, uopšte ne razmišlja kako da razmišlja kada i on sam ne zna šta uči. U našim prethodnim emisijama protekao je komentar sure En-Nas, قل nas i sure إسورة الفلق Kul e'uzu bi rabbil felak. Danas uz Allahovu dozvolu imamo komentar veličanstvene sure Kul huvallahu ahad. Sura ihlasa. Tako se kaže. Ili najčešće i kul huvallahu ahad. Tako se često spominje u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ova sura je posebna veličanstvena Kur'anska sura. Dakle, po redoslijedu Kur'anskih sura, ona je 112. sura. U Kur'anu, kao što nam je poznato, postoji 114 sura. I ova sura je treća od pozadi, odnosno 112. Kur'anska sura. Sura El-Ikhlas, Kul huvallahu ahad, je po mišljenju većine komentatora Kur'ana Mekanska sura. Mekanska sura objavljena je prije dakle hijdžre Allahovog poslanika alihi salacom iz Mekije u Medinu. Ova sura. I postoji povod objave, objave također ove sure, o čemu ćemo ako Bog da kasnije nešto čuti. Ova sura je posebna sura jer govori o Allahu subhanahu wa ta'ala samo. Govori o uzvišenom Allahu od početka do kraja. Iako u sebi ima malo ajeta, dakle sastoji se iz četiri kuranska ajeta, sva ta četiri kuranska ajeta govore samo o Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Komentatori Kur'ana za ovu suru spominju brojna imena. S obzirom o čemu ona govori, i također koliko je ona koliko je ona vrijedna kako se spominje u određenim šerijatskim tekstovima pa tako dakle ono ono ime koje je nama i najpoznatije jeste sura el ihlas el ihlas koja se može prevesti dakle ovo ime te sure može se prevesti i kao čista i kao iskrena Jer ova sura, sura Kul huvallahu ahad, govori o iskrenoj potvrdi Allahove jednoće, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, Kul huvallahu ahad, reci, on Allah je jedan, on Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište svemu, lem jelid, volem juled, nije rodio i rođe nije, volem jekune lehu kufuvan ahad, i nikomu sličan niti ravan nije. Dakle, ova sura govori o Allahovoj jednoći, o iskrenoj potvrdi Allahove dželavala jednoći i također može se nazvati čista jer je ona čista od svakog drugog govora mimo govora o Allahu subhanahu wa ta'ala. Također kažu za ovu suru da se ona zove ettefrid, ettejrid, ettevhid, jer govori o izdvajanju Allaha jednog jedinog kao istinskog Boga dostojnog obožavanja. Također zove se ova sura en Zove se en jer čovjek en u arapskom jeziku ima značenje uspjeha, ima značenje spasa. Zove se sura El Ihlas kul huvallahu ahad, zove se En Najat, ja čovjek učeći, izučavajući, vjerujući ovu suru, radeći po njoj, živeći po njoj, ako Bog da, je li spasiće se od mnogoboštva, spasiće se od širka, spasiće se od najvećeg grijeha, najveće zablude. Onaj koji bude znao za ovu suru, bude učio, razmišljao o njoj, u njeno značenje bio čvrsto ubijeđen, on će obožavati Allaha jednog, jedinog i ništa od ibadeta nikome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala on neće ni upućivati i tako će se spasiti širka na dunjaluku i sutra ako Bog da spasit će se džehennemske kazne na ahiretu. Također ova sura se zove El Vilajet. Jedno od imena ove sure jeste El Vilajet. Kažu zašto? Zbog toga što onaj koji bude učio ovu suru, on će biti Allahu evlija, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala će ga zavoljeti ukoliko bude vjerovao ovu suru, bio ubijeđen u njeno značenje i bude izgradio svoj život na njoj, on će biti jedan od Allahovih štićenika, Allahovih evlija, odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala dragih robova, kao što ćemo čuti neke hadise u tom smislu. Također od imena ove sure jeste i El Ma'rife, El Ma'rife, što u značenju, ili u prijevodu znači spoznaja, zasigurno. Kroz ovu suru čovjek spoznaje svoga gospodara, najbitnije odrednice, najbitnije osobine svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Saznaje ko je on, saznaje njegovu veličinu, saznaje njegovu neovisnost o bilo kome drugom. I također jedno od imena ove sure je El Esas, El Esas, što u prijevodu znači temelj. I zasigurno ova sura govori o temelju vjere Islama govori o najbitnijem temelju, govori o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog koji je jedini istinski dostojan Bog obožavanja. I također, kao što rekao, najčešće u šerijetskim tekstovima, hadisima, e, ime koje se spominje za ovu suru jeste Kul huvallahu ehad. O vrijednostima ove sure govore brojni hadisi. Allahovog poslanika alihi salatu sam ova sura je tekako vrijedna. Pa tako, nalazimo u hadisima, govor, govorima, izjavama, citatima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je ova sura, kul huva Allahu ahad, sura el ikhlas, da je ravna jednoj trećini Kur'ana. Sura el ikhlas jednaka je, ravna je jednoj trećini Kur'ana. Pa tako obilježi Imam Bukhari od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu talan da je jedan čovjek, jedan od ashaba čuo drugoga kako stalno uči suru Kuluhu Allahu Ahad, kako je uči i ponavlja, uči i ponavlja, pa kada je svanulo, taj čovjek koji je čuo svog komšiju kako noću uči suru kulu vallahu ahad i ponavlja je, otišao je Allahovom poslaniku alihi salatu sam ispomenuo mu ono što je čuo, dakle kako njegov komšija uči tu suru El Ihlas. A on, taj koji je čuo, smatrao je suru El Ihlas običnom surom, ništa posebnom surom. Pa kada ga je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallame saslušao, rekao je tako mi onoga učio je ruci moja duša, doista je ona ravna trećini Kur'ana. Allahov poslanik alihi salatu sam kada je čuo ovoga, kako spominje svoga komšiju, kako često uči suru kul huvallahu ahad, stalno uči suru kul huvallahu ahad, a on je nije smatrao nešto posebnom, Nakon što ga je saslušao vjerovjesnik alihi salatu wasalam je rekao tako mi onoga učio je ruci moja duša, doista je ona, ta sura, kul huvallahu ahad, ravna trećini Kur'ana. Dakle, hadis bilježe imami Buharija, i muslim. U drugom Buharijinom citatu od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu talam prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu osallam pitao svoje drugove, svoje ashabe, zar niste u stanju da svako veče proučite po trećinu Kur'ana? Zar niste u stanju da svaki od vas svako veče prouči trećinu Kur'ana? Pa trećina Kur'ana je dvije stotine stranica. U Kur'anu se nalazi 600 stranica. Kur'an se sastoji u 600 stranica. Pa se to ashabima učinilo poteško. Zar je neko u mogućnosti Allahov poslaniče da svako veče uči dvije stotine stranica? Nakon toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao je Allahul vahidu samed je trećina Kur'ana. Sura, kul hu Allahu ahad. Odnosno, nazvao ju je Allahul vahidu samed, Allahov poslanik alihi salavcom tu suru rekavši ona je ravna trećini Kur'ana. Također, jedan od citata koji govori o ovoj činjenici je citat zabilježen kod imama Ahmeda u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu selam doista onaj koji koji u noći prouči kul huvallahu ahad, allahus samed, da je te noći proučio trećinu Kur'ana. Dakle, sura El Ihlas, kul huvallahu ahad, ravna je jednoj trećini Kur'ana. Zatim, učenje sure kul huvallahu ahad s ljubavlju i življenje po njoj, razlog je za dobivanje Allahove ljubavi i ulaska u džennet. Spok toga nam je potrebno da znamo značenje ovih sura. Pogotovo sure kul huvallahu ahad. Onaj koji bude učio suru s ljubavlju, koji bude učio suru kul huvallahu ahad, znajući njeno značenje i zasigurno kada čuje, kada sazna značenje sure kul huvallahu ahad, sigurno će je učiti s ljubavlju iz, dakle, ljubavi prema onome koji ju je objavio. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji je objavio tu suru kul huvallahu ahad, jer je ona tako jaka sa svojom sadržinom. Pa onaj koji je bude učio s ljubavlju, i bude živio po njoj, taj će zadobiti Allahovu ljubav i Allah će ga uvesti zasigurno u džernet, jer Allah svoga voljenog ne kažnjava vatrom. Ajša radijallahu anha, naša majka, majka vjernika, prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam poslao skupinu svojih drugova ashaba u izvidnicu da izvide neprijatelja. Pa im je odredio jednog među njima za vođu, koji ih je predvodio u tom poslu, tom zadatku, ali isto tako predvodio ih je u namazima. Kada bi došlo vrijeme obaveznog namaza da se klanja, klanjali bi u džematu i on bi im također bio imam, bio vođa u namazu. Pa bi taj završavao svoje namaze sa surom Kul huvallahu ahad. Na svakom rekatu, nakon proučenog, učio bi suru Kul huvallahu ahad ili na zadnjem rekatu. Proučio bi suru Kul huvallahu ahad. Pa je to njegovim saborcima bilo čudno. Kada su se vratili iz izvidnice, obavijestili su vjerovjesnika alihi salatu wasalam o postupcima njihovog vođe. Pa im je poslanik alihi salatu wasalam preporučio da pitaju njega. Ja ne znam zbog čega on na svakom rekatu ili na kraju svakog namaza uči suru kulhu Allahu ahad, pitajte njega. Pitajte njega. Pa kada su ga upitali, rekao je, ja je učim često zbog toga što ta sura opisuje sve milosnog, opisuje Ar-Rahmana, opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, ja volim da je učim zbog toga. Ja volim da učim suru Kul huvallahu ahad, jer ona govori samo o Allahu. Kul huvallahu ahad. Reci, on Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište svemu. Lem jelid, volem juled, nije rodio i rođen nije, volem jekun lehu kufuven ahad, nikomu rava, niti sličan nije. Ova sura govori samo Allah, pa kaže ovaj ashab, ja je učim zbog toga, učim je često zbog toga što ona opisuje Allaha, opisuje Ar-Rahmana svemilosnog i ja je učim zbog toga. Volim da je učim zbog toga. Pa je, Allah, pa je Allahu poslanik alejhi salatu sam kada je to čuo, rekao je obavijestite i vi njega da je Allah subhanahu wa ta'ala njega voli. Vi ga obavijestite da je Allah njega voli zbog te sure. Također bilježi se sličan događaj, spominje se da je u mesčidu Kuba jedan od ensarija klanjao, predvodio svoje drugove, svoje prijatelje u namazu, pa bi također namaz završavao surom kuluhu vallahu ahad. I to je njima također bilo čudno kada su ga upitali zbog čega to čini, slično je rekao da uči suru kuluhu vallahu ahad iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ona opisuje Allaha jalla vala, nakon toga Allahu poslanika alaihi salatu wasalamu je rekao tvoja ljubav prema njoj, uvela te u džennet. Tvoja istinska, iskrena ljubav prema suri ili hlas kul Allahu ahad uvela te je u džennet. Bilježi imam Ahmed od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alaihi salatu oslam čuo jednog čovjeka kako uči kul Allahu ahad. Pa je rekao, vođebet, obavezan mu je. Ashabima je bilo čudno. Šta mu je Obavezan. Pa su upitali Allahov poslanice šta mu je to obavezno? Rekao je obavezan mu je džennet. Vođebet lehul džennet. Obavezan mu je džennet. Hadis bilježi imam Ahmed i šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Također se bilježi kod imama Ahmeda od Muaza ibn Enesa radijallahu talan da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao ko prouči suru kul huvallahu ahad deset puta do kraja dakle u cijelosti suru kul huvallahu ahad deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Ko prouči sa ubjeđenjem, sa znanjem suru kul huvallahu ahad, dakle tri put, eh, deset puta u cijelosti, deset puta Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Zbog toga je Allahov poslanik alaihi salatu sam često učio ovu suru učiti ovu suru propisano je na, lijepo je dakle da se uči na mnogim mjestima. Pa bi Allahu poslanik alihi salatu sam na sabahskim sunetima učio ovu suru, kul Allahu ahad, na drugom rekatu. Također na drugom rekatu akšamskih suneta učio je suru kul Allahu ahad. Na trećem rekatu vitra Allahu poslanik alihi salatu sam učio je suru kul Allahu ahad. Na drugom rekatu tavafa e, na drugom rekatu namaza nakon obavljenog tavafa, dakle iza meqami Ibrahima koji se klanja, učio bi poslanik alihi salatu osam suru kul huvallahu ahad. Kada bi odlazio na spavanje, sastavljao bi svoje dlanove, učio u svoje dlanove suru kul huvallahu ahad zajedno sa surama Felek i nas, puhao bi u svoje dlanove, zatim bi potirao svoje, svoje lice. Dakle, ujutro bi osvanjivao sa tom surom, naveče akšam omrknjivao bi sa tom surom, također pred lijeganje učio bi na vitr namazu i u postelji bi učio suru kulhu Allahu ahad da živi sa ovom istinskom potvrdom Allahu je jalla dželavala jednoće, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, da njemu niko sličan niti ravan nije, da niko ne može bez njega, da je on utočište svima, dok Allah subhanahu wa ta'ala može, može bez svih. Povodom čega je objavljena sura Kul hu Allahu ahd? Bilježi imam Ahmed od Ubeja ibn Ka'ba radi Allahu talan da su mnogobožci, mušljerici u Mekke. Došli Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i rekli mu, o Muhammede, opiši nam svoga gospodara. Ko je gospodar? Ti pozivaš u Allaha, jednog jedinog, opiši nam ga, ko je on? Pa je tada Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Kul huvallahu ahad. Tada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Kul huvallahu ahad. I šejh Albani je, dakle, ovaj citat ovo predanje ocijenio dobri. Pojedini komentatori koji kažu da je ova sura objavljena i u Medini, navode događaj koji se desio u Medini, da su uh, došli jevrijski učenjaci Muhammedu alihi salatu wasalam u Medini i zatražili od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da im opiše Allaha gospodara. Jer su rekli da njegov opis nalaze i u Tevratu. Pa su ga upitali rekavši mu obavijesti nas od kakve je vrste on, je li od zlata ili od srebra, jede li pije, od koga je naslijedio zemlju i ko će naslijediti od njega zemlju, Pa je nakon toga Allah objavio ovu suru, kako kažu jeli komentatori Katade, Dahak, Muqatil i drugi. I kada pogledamo sadržaj sure Kul Allahu Ahad, upravo nalazimo odgovore na ova postavljena pitanja. Pa tako, kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon bismillah, dakle i sura El ihlas kul huwallahu ahad odvojena je od prethodne sure sa bismillah. Kao što nam je poznato, bismillah nije sastavni dio ni jedne sure. Dakle, on je, jeste ajet. Bismillah jeste ajet, međutim nije sastavni dio ni jedne sure. To je zaseban ajet s kojim se razdvaja jedna sura od druge. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon bismillah Kul huwallahu ahad. Reci, Nakon što su te upitali mušrici mnogobožci, ko je Allah, ko je tvoj gospodar, kome pozivaš? I nakon što su te upitali, ako su te upitali u Medini, reci, kul, reci. I u to budi ubijeđen. To reci i svojim srcem i svojim jezikom. Huvallahu ehad. Huvallahu ehad. On Allah je jedan. On Allah je jedan. Reci, o Muhammede, moj gospodar, o kojim me pitate, vi mušrici, vi mnogobošci koji pored Allaha obožavate druge bogove, reci moj gospodar on, Allah je jedan. Ja vjerujem u Allaha jednog jedinog. Ubijeđen sam i kažem vam, govorim vam o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je jedan, a ne kako vi obožavate pored njega i druge. On je jedan, jedan, jedan jedini, nema mu nikoga sličnog niti ravnog, on jedini zaslužuje da se obožava. On je jedan jedini i jedini zaslužuje da se obožava. Zbog čega? Allahu samed. Jer je Allah utočište svima. Allahu samed, Allah je utočište svima. U komentarima pod značenjem Allahovog subhanahu wa ta'ala lipog imena As-Samed nalazimo brojna značenja. Pa kaže se As-Samed jeste onaj koji nema ni za čim potrebu. Nije ni o kome ovisan, ni o čemu nije ovisan. On nema potrebe ni za čim. Sve je njegovo. Kažu As-Samed jeste onaj koji ne jede i ne pije. As-Samed jeste onaj kome se sve pokorava i bez kojeg se ništa ne može riješiti. Esamed jeste onaj o kome ovisi sve, koji ispunjava sve potrebe svojih stvorenja. Esamed onaj iznad koga drugoga nema. Esamed jeste onaj koji će biti oduvijek i zauvijek i nakon prolaska svih stvorenja. Kažu Esamed jeste onaj čije su osobine, sve osobine potpune. Njegovo gospodarstvo je potpuno, njegova milost je potpuna, njegovo dobročinstvo je potpuno. Dakle, Allahu samed. Zbog toga je huvallahu ahad. On, Allah je jedan. Zbog toga što je on utočište svima. Što se ništa bez njega ne može riješiti. Što se sve pokorava njemu. Što je sve potrebno njega, a on nikoga nije potreban. Što je on od uvijek i za uvijek. Nakon toga, zbog čega je Allah jedan? Lem jelid volem juled. Nije rodio, to jest, on će biti za uvijek. Volem juled i rođen nije, to jest on je od uvijek. On je za uvijek i od uvijek. Čovjek na dunjaluku rađa zato što je potreban pomoć. Rađa sebi potomstvo, sinove, kćeri, jer je potreban pomoć i želi da se njegova loza očuva, njegovo porijeklo da se sačuva. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban pomoći. Allah nije potreban nikoga. Allah je zauvijek i od uvijek. Kada su upitali od koga je naslijedio i ko će ga naslijediti, lem jelid o lem julet. Nije rodio i rođen nije. Nije rodio i rođen nije. Nema nasljednika, niti je on naslijedio. On je bolan od uvijek i zauvijek. I nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ I njemu ništa nije slično niti ravno. Niko ne učestvuje s njim u stvaranju, održavanju, vladanju, obskrbljivanju, jer nikomu nije sličan, nikomu nije ravan, nikomu nije potreban. on je zbog toga jedan jedini. Kada bi Allah subhanahu wa ta'ala bio haša wa kella, Allah je daleko od toga, kada bi bio potreban nekoga, onda bi to bio neko sličan njemu, neko ravan njemu i slično. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini, nije rodio, rođen i nikomu, nikomu sličan nije. Dakle, Ovo je veličanstvena sura, sura El Ihlas, Kul Huwallahu ahad i ona dakle u sebi sadrži brojne poruke i pouke. Kroz ovu suru upoznajemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da je on jedan jedini i zbog čega je on jedan jedini istinski Bog dostan obožavanja zato što je sve potrebno njega, a on nije potreban ničega zato što je on utočište svima, zato što se bez njega ništa ne može riješiti, I slično, i zbog toga što je on od uvijek i za uvijek, sve je prolazno. Nemoj da strahuješ za sebe, nemoj da strahuješ za svoje potomstvo, mi ćemo proći, otići, ostaće naši sinovi, ostaće naša unučad, ali Allah subhanahu wa ta'ala je zauvijek kao što hrani nas, hranit i njih, nemoj se, nemoj se brinuti. Dakle, ova sura nas postiče da potvrdimo ovu jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom i da sve druge govore kojima se Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuje neko, da je neko sličan njemu, da je neko ravan Allahu subhanahu wa ta'ala, to što drugi obožavaju, to što drugi pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala mnogo šta, ova sura nas poziva da mi to negiramo i da kažemo da je taj govor ništavan, ispravan je govor, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Reci, on Allah je jedan, on Allah je utočište svemu, nije rodio i rođen nije, i nikomu sličan niti ravan nije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da naučimo ovu suru, da budemo ubijeđeni u ovu suru, da svoj život uskladimo po njoj, da obožavamo Allaha jednog jedinog i da se klonimo svih drugih koje ljudi obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželle vala da oprosti meni i vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh!